بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا ربنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodar svih svjetova i neka je salavat i selam na njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashave i na sve one koji nose bajrak Islama do sudnjeg dana. Možda će neki od vas biti razočarani što na ovom mjestu večeras ne vidi našeg dragog Hafza Kenana, ali želim da vam prenesem selam od njega. Hafz je na putu sada za Njemačku kako bi obavio svoje davetske aktivnosti i molim Allah da mu olakša njegovo putovanje i da se koriste svi oni koji će ga tamo slušati. Želim da znamo, da se podsjetimo da mi kao muslimani uvijek treba da se vežemo za ideje, treba da se vežemo za projekte, a nikada se vežemo za pojedince. I šta je zapravo to što nas večeras ovdje okuplja? Da li je možda to lijepa priča, da li je to možda neko druženje, ili da vidimo nekoga, ili je to da slušamo i učimo od Resulullah sallallahu alaihi wasallam i da se okoristimo od njegovih hadisa. Jedne prilike jedan učenik prolazio sa svojim šejihom pored nekog čovjeka, nekoga koji je učio Kur'an, učio je ajete iz Kur'ana i učio je Kur'an lijepim glasom, stvarno na lijep način je recitirao ajete iz Allahove knjige. Ja vas molim ako možete da se pomerite naprijed, evo, svi ćemo, kako je braća sjela koja, stoji na vratima. imajte na umu da ako napravi mjesta svom bratu na Dunjalku, Allah će ne napraviti mjesta u džennetu. Pa nek vam to bude vodilja da se uvijek pomirite naprijed. Ovo sam htio da vam kažem. I, i taj učenik sada kaže svome šejhu, svome učitelju, govori mu šejhu moj, učitelju moj, zaista ovaj čovjek, zaista ovaj karija na lijep način, lijepim glasom uči Kur'an. I sada šej samo klimne glavom kao znak potvrdi da je, da je dobru stvar rekao. Nakon nekog vremena opet njih dvojica prolaze pored nekog čovjeka koji je učio Kur'an, ali ne baš tako lijepim glasom. Dakle, nije bio baš primamljivo, nije bilo njegovo učenje primamljivo za onoga koji je slušao. Ali učio je Kur'an. I sada ovaj učenik nikakvu reakciju nije dao. Čak u jednom trenutku je rekao, ovaj zaista ne zna učiti lijepo Kur'an. I tada njegov šejih rekao tom učeniku Preispitaj svoje vjerovanje jer doista ti kada slušaš Kur'an u svojoj glavi, u svojim mislima, u svome srcu moraš imati misao da slušaš Allah uzvišenog da ti se obraća. Kao da on govori, a ne da slušaš jezik kroz koji njegove se riječi pretakaju. I to isto želim da prenesem ovu poruku ovdje večeras bitno je da slušamo ono što je pozitivno, bitno je šta se kaže, a neko kaže i bitno je da nas ovdje okupljaju hadis Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i da mi želimo da se koristimo od tih stvari. Sličnu stvar možemo da primijetimo sa tevekulom. Možda mi ne možemo često da pogodimo suštinu stvari. To treba da bude nekako stvar koja je bitna za svakog vjernika, da uvijek ulazi u, suštinu stvari. Kaže gospodar u Koranu, Ja i dine amenu, in tekte kullahe furkana. Ako se budete Allaha bojali, ako budete bili svjesni gospodara, Allah će vam dati mogućnost furkana. A furkan je sposobnost da vjernik, da čovjek odvoji ono što je dobro od onog što je ružno. Ono što je istina od onog što je laž. Ono što je zabluda od onog što je uputa. I to vjernik treba da ima. I to, to je još jedna od poruka ovoga moga ovdje sjedenja. Jer hoću da kažem za te na primjer, evo. Da li se ti osjećaš sigurnije kad imaš jednu marku u džepu ili kad imaš sto maraka u džepu? Evo svaku sebi neko odgovori u mislima, iskren sa sobom može da bude i ne mora nikom na glas govoriti. Ako se čovjek osjeća sigurnije ako ima sto maraka u džepu, u odnosu na trenutak kad ima jednu marku u džepu, to je dokaz čega? To je dokaz da se on oslanja na blagodati Allahove, a da se ne oslanja na Allah. Svatate suštinu stvari. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi sellem ono što nas okuplja. Ono što želimo da naučimo iz hadisa i ono što, što nas motiviše da ovdje dolazimo, a ne ona lijepa priča ili onaj neki lijepi hal koji samo trenutak jedan traj. Nego treba nam istikamet, treba nam upornost, treba nam istrajnost. Vi znate koji je sutra dan, datum, vjerovatno, koji je datum sutra. 1. april, tako? Nije šala, jel? 1. E, april sutra, ako tristo tačno 365 dana godina dana kako je u Tavaškom mesidu pokrenut ovaj projekat Halka Hadisa. Dakle, tačno godina dana svake sedmice četvrtkom u barek noć u oču petka ovdje je održavan Halka Hadisa, čitao se hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam i to je jedna stvarno lepa treba da bude lepa konstanta u životu vjernika, da se stalno druži sa, sa Rasulullah sallallahu alaihi sallam Jedan je, kaže učenjak, usnio poslanika, alaihi salatu selam. I sada ga pita u tom snu, kaže, o Allaho poslaniče, zašto si ti rekao da te osjedila, zašto si rekao da te objelila sura Hud? Jer, je li to zato što se u suri Hud ima dosta pripovijesti o vjerovjesnicima koji su bili ranije? Ili je to zato što se tu najavljuju neke strašne kazne koje će se desiti tim narodima? A stvarno, možda ste se nekad pitalo značenje tog hadisa, oni koji su učili hifs ili uče Kur'an redovno, znaju da ta sura nije toliko teška za memorirati. Ali poslanik alaihi salam je uvijek govorio da ga je ta sura osjedila. I tada Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže tom učenjaku u njegovom snoviđenju kaže ta me sura osjedila zato što je ključna poruka te sure festekim kema umirite. Ti ustraj onako kako ti je naređeno. Dakle, ustrajnost je ta koja ako čovjeka treba da izaziva onu, onu zbog čega se njegovo srce budi, zbog čega se njegov razum budi i ono zbog čega ga poziva, ono što ga poziva na svjesnost da je prolazan i da će se vratiti svome gospodaru. Prošli put smo govorili, možda još je samo jedna digresija, Hafs je govorio jedan primjer vezan za mrava, hoću da se nadovežim na ovaj isti kamet. Bitno je da ustrajimo u nekom projektu. Jer zamislite ako imate neki projekat i ako samo jedan čovjek iskoči iz tog projekta, taj projekat propada. To je dokaz šta? ili da taj projekat je bio vezan za tog pojedinca i da je to bio samo ideja jednog čovjeka koji je htio da ostvari neku ličnu korist kroz taj projekat ili da ostali nisu bili iskreni u tom projektu. Nema drugi. Jer svaki projekat koji ima za cilj da se iskreno dođe do Allahu džanšanu zadovoljstva mora da opstane. Primjer imate u Muvetni mama Malika. On je napisao djelo Muveta to znači utrnut put, to je jedno veliko hadijsko djelo, poznato je kod učenjaka i sada ga pita i kaže o imam, imame Malik, zašto si ti napisao to djelo kada je još učenjaka pisalo djelo iste, istu, istog naslova, iste tematike, zašto si ti napisao to djelo? I tada ima Malik rekao, kaže ono što se uradi Allah, radi to ostaje. I vjerujte, činjenica je da je do danas ostalo samo ta jedan primjerak mu vete imamo Malika, svi ostali primjerci tog djela na tu temu su propali i nestali su. Samo je ostalo djelo imama Malika. Dokaz njegove iskreno sela ga je na taj način počastio na dunjalku. Rekao sam da nas ovdje okuplja hadijska zbirka imama Buharije, velikana, islamskih nauka. Samo jedan detalj prije nego što prijeđemo na hadijs koji ćemo večeras da obradimo. Imam Buharija, vi znate, on je putovao mnogo da bi, da bi došao do hadisa, da bi stekao znanje da nas Allah pomogne da i mi budemo ti koji izgaraju za znanje i koji žele da to znanje razumiju, onda da ga primijeni. I znate da je mnogo putovao u potrazi za znanjem. Godinama je prikupljao najvjerodostojnije hadise i, i dijelo imama Buhari, Sahihul Buhari, važi kao za najvjerodostojniju knjigu nakon Kur'ana. To treba da znate. I zato nam predstavlja čast što na ovom mjestu čitamo hadise iz te njegove hadijske zbirke. Ima Buharija jedne prilike dok je otišao na jedno mjesto da otputovao na jedno mjesto kako bi preuzeo hadise od jednog ravije, od jednog prenosioca za kojeg je čuo da prenosi hadise od Resulullah sallallahu alaihi sallam. kada je došao do njega vidi ga u situaciji da on daje svojoj životini, da daje svome hajvanu nešto iz neke kante, iz neke kofi ali daje na način da zapravo kao da priprema da mu dadne neku hranu, a u toj kanti se ne nalazi ništa. Dakle, bila je prazna kanta. Samo imao za cilj da zavara, da zavara hajvana kako bi ga smirio i kako bi mu bio poslušan. A hajvan je bio gladan. Pita ima Buharija toga prenosioca, toga kod kojeg je došao. Kaže im on, šta tu radiš? Allah ti se smilovao. Pa kaže, ja ovako ponekad njemu radim samo kako bi ga smirio da mogu da ga dalje koristim za svoje potrebe. Kaže, imam Buharija, ja neću od tebe uzeti hadis. Pa šta? Samo sam to, kaže, ako si to spreman urati, hajvanu, sigurno si spreman nešto tako urati i insanu. Ima Buharija nije uzeo hadis od tog čovjeka. Evo samo jedno pitanje za vas, Allahu vam dragu. Ima li ko ovdje od nas da bi od njega ima Buharija prihvatio hadis? Evo za razmišljanje jedno pitanje. Poneste ga sa sobom. Došli smo do poglavlja Babu sual wal futja inda remil džimar Pitanje odgovori pri remi, odnosno pri bacanju kamenčića na mini. Hadesena Ebu Nuaym kale hadesena Abdulaziz ibn Ebi Seleme ani Zuhri. Pričao nam je Nuaym njemu Abdulaziz ibn Ebu Seleme prenoseći od Zuhrija ani Isa ibn Talha ani Abdillah ibn Amr a on prenoseći od Isa ibn Talhe a ovaj od Abdullah ibn Amra da je rekao Rejtu nebije sallallahu alaihi wasallam indel džemrati wa huwa yus'el. Vidio sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da ga pitaju prilikom bacanja kamenčića na akabi. Fakale ređulun, ja Rasulallah, ne hartu kable en ermije. Jedan je čovjek tada rekao, poslaniku alaihi salam, Allahu poslaniće, zaklao sam kurban prije nego sam bacio kamenčiće. Irmi, kale irmi wala haraj tada Rasulullah sallallahu ve sellem reče, nema grijeha, baci sada. Znači, možeš baciti sada, iako si tako učinio. aharu, ja Rasulullah halaqtu qabla en anhar. Drugi je rekao, drugi je upitao, Allahu poslaniće, obrijao sam glavu prije nego sam zaklao kurban. inhar wala haraj. Tada Rasulullah sallallahu ve sellem reče, nema grijeha, zakolji sada. Dakle, možeš sada da to učiniš, iako si promijenio taj raspored. Fema suile an še'in kudime vala uhire illa kale ifal vala haređ. Nije bio upitan poslanik sallallahu alaihi sellem ni zašto učinjeno ranije ili odgođeno za kasnije, a da nije odgovorio nema grijeha učini sada. Dakle, šta prepoznajemo iz ovoga hadisa Muhammeda alaihi salam? Širina, jednostavnost, ljepota i lahkoća vjere Islama. Danas prva stvar i nažalost to je pojava našeg vremena koja se kreće u ovim našim krugovima ovdje jeste da je termin koji se najviše možda rabi, najviše koristi u nekim raspravama, u nekim diskusijama, možda i u nekim običnim razgovorima o vjeri, u islamu, jeste koja je riječ? Jeste riječ haram. Riječ haram je možda riječ koja se najčešće koristi u, nekim, u nekom islamskom diskursu. A pogledajte Resulullah sallallahu on je rekao da sva pitanja koja su mu ovdje postavljana učini tako nema nikakve smjetnje. Zašto je on to rekao? To su bila sve sitna pitanja. To su bila pitanja koja nisu bila od fundamentalne važnosti za tog čovjeka. To su bila pitanja koja ako učiniš ovako ili onako nećeš imati nikakvu kobnu grešku za svoj iman, za svoje vjerovanje. To su bila pitanja od kojih nije zavisla njegova budućnost njegovog srca, odnosno budućnost njegovog dunjalka, njegovog ahireta. I to je širina, širina islama. Resulullah ne želi da, želi da područja sahabe da se ne zamaraju stvarima koje nisu bitne, stvarima od kojih nema koristi, stvarima od kojih neće nikakav napredak da dobije taj pojedinac i onaj koji živi oko tog pojedinca. I ova riječ hareš koja je upotrebljena ovdje u ovom hadisu se spominje u Kur'anu na nekoliko mjesta. I Vi znate taj ajet. Kaže gospodar u Kur'anu وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ Ti se bori na Allahovom putu onako kako treba da se boriš. هُوَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ Allah vas je izabrao, Allah vas je odabrao i u veri vam ništa teško nije učinio. Prva stvar koju treba da primijetimo u ovom ajetu jeste huvađtebakum. Allah vas je izabrao. Koliko danas ima ljudi na svijetu? 7-8 milijardi, je tako? Od toga četvrtina recimo da su muslimani neki statistički grubi, grube statističke procjene. Četvrtina nek su muslimani nominalno. Od te četvrtine neki opet četvrtina muslimani praktičari. Dakle, to je možda pola milijardi, ili tako, 500 milijuna. I zamisli koja je blagodat gospodara prema tebi to što te učinio od onih koji namaz obavljaju. Od onih koji nose hijab, od onih koji idu u džamiju, od onih koji uče Kur'an, od onih koji imaju lijepo ponašanje, od onih koji su dobri sa svojim ahbabima, od onih koji slušaju svoje roditelje, od onih koji poštuju svako ljudsko, svako živo biće. To je blagodat gospodara prema tebi. I svaki čovjek kada se sjeti da je musliman prvo treba da, da mu na um padne da je to samo od Allahove milosti prema njemu, a nikako njegovom zaslugom. I kad bi vas neko pitao koja je tu najveća blagodat koju čovjek ima, koja je pri njemu, možemo mi reći da je to islam. Možemo mi reći da je to život, naravno svaka ta blagodat stoji na određeni način da je najveća, ali najveća blagodat općenito, globalno gledano jeste koja? Jeste to što nam je Allah uzvišeni gospodar. Pogledajte šta se sve dešava u svijetu, kakve se, kakvi se grijesi, kakve se griješenja prema gospodaru dešavaju, kako su ljudi objesni prema gospodaru, kako ga zaboravljaju, a oni ih pored svega toga u svakom trenutku hrani. Zamislite da imamo stalno na umu činjenicu da ovo kada mi udahnemo zrak, iako to nesvjesno činimo, da je to zapravo samo rezultat toga što, se, što gospodar na nas misli. Svaki put kad ti udahne zrak, to je dokaz da te gospodar nije zaboravio. A mi to često zaboravljamo. Kad ti spomeneš gospodara, on tebe spomene. Pa ima li šta veće od toga? To su neke stvari o kojima treba da razmišljamo. To je prva poruka ajta, Allah vas je odabrao. To što si ti musliman, Allah vas je, Allah te odabrao da budeš musliman. I to uvijek treba da imamo na umu i da budemo zahvalni gospodaru na tome. I vama džala alejkum fi dini min Allah vam ništa nije teško veri propisao. Ovo je, ovo je jedna poruka koju treba da ponesemo s ovog predavanja. U drugom hadisu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže Jesiru wala tu'siru, asiru bashiru wala la I to jedna treba da bude deviza koja će voditi muslimana kroz njegov odnos prema drugima i kroz njegov odnos prema sebi. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam ti, vi olakšajte, a nemojte otežavati. I vi obradujte, a nemojte nikada da rastuživate. Nemojte nikada rastuživati. Nažalost, tužna je stvar što ima mnogo ljudi koji zapravo idu, idu suprotno Allahovom u govoru. Kaže gospodar Kur'an kada govori o postu, ali to je postulat koji se može izvjeti za cijeli život. Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul osr. Allah želi da vam olakša, Allah želi da vam učini vjeru lahkom, želi da vam život učini lahkom, želi da budete sretni na dunjalku i na hiretu, a ne želi da vam oteža. Onda u drugim ajetima gospodar kaže Yuridullahu en yuhafif ankum Wallahu yuridu en yetuba Allah želi da vam olakša, želi da vam da vam, oprosti. Dakle, gospodar želi da učini ono što je korisno za čovjeka i to bez interesa sa njegove strane. A pored svega toga ima ljudi koji sebi otežavaju vjeru prije svega, a sami tim otežavaju sve život. ću vam jedan primjer. Ovo sam čuo, desilo se prije par godina u našem društvu ovdje. Bio jedan naš brat musliman, Allah da mu se smiluje, i imao je trudnu Hanumu. I Hanuma je trebala da mu se porodi. Bilo je već vrijeme za, za porođaj i kada je trebala da ode u bolnicu, kada je trebao da odvede u bolnicu, taj naš brat je saznao i čuo je da, se u, da u bolnici ne radi ženski doktor, nego samo muški doktor, odnosno da bi morao nju da porodi muški doktor. I taj je brat odmah rekao, kaže, muškarac ne smije da gleda moju ženu. Neće muškarac gledat moju ženu, će se ona kod kuće. I tako je stvarno i bilo. Nisu otišli u bolnicu, ostavio je ženu kod kuće i iskomplicirao se, zakomplicirao se porođaj i žena je nakon svega toga, nakon porođaja koji dijete se rodilo, ali žena je ostala nepokretna. Nakon toga. I što je najgore od svega toga, nakon nekog vremena, on je oženio drugu. Pogledajte što znači razumijevanje vjeri, što znači svatanje vjeri, što znači pitanje onih koji, pitati one koji znaju, a nikada ne postupati po svome nahođenju. Jedne prilike Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ulazi u džamiju. I sad vidi tu neki konopac koji stoji zavezan od stuba do stuba. I sad pita, kaže, kaže šta je ovo, zašto ovaj konopac ovdje služi? I kažu ovi ashabi, taj konopac se zavezala za neba i ona kaže stalno klanja. I kad god se umori, ona se nasloni na taj konopac da bi imala snage da nastavi dalje da klanja. Tada se salatu a.s. naljuti, naredi da se skloni taj konopac i kaže onaj koji želi da klanja neka klanja kada je odmoran, kada je u halu, kada, je, kada može, kada je u stanju da klanja, a ne treba nikako sa ibadetom da sebi otežava. Pogledajte u kojim se situacijama Resulullah alaih salatu wasalam ljutio. Od toga da je vjera lahka, da je vjera jednostavnost, da je vjera nešto s čim se ne treba igrati na način da želimo da nešto učinimo više nego što nam je, s čime smo zaduženi ću samo par još nekih lijepih primjera. Vjera je zaista, kaže Muhammed a.s. u hadisu, inne dine yusrun, dine ehadun illa galebe. Doista je ova naša vjera lahka. Doista je ova naša vjera jednostavna i neće se niko natjecati, neće se niko takmičiti sa vjerom, a da ga vjera neće savladati. Šta znači ovaj hadis? Ima ljudi koji žele da sve učine na prvu, Dakle, to ono što smo govorili. Danas u svijetu, danas u našem društvu vlada groznica, sve želimo preko noći. Ne idu stvari preko noći. Evo najbolji primjer. Što gospodar kaže u Kur'anu stvaranje nebesa i zemlji? Allah Jošanu kaže nebesa i zemlju sam stvorio u šest dana, u šest razdoblja, u šest etapa. A na drugom mjestu gospodar kaže da je on svemoćan. Ako je Allah Jošanu svemoćan, zašto onda stvorio nebesa i zemlju u šest etapa, u šest faza? Kaže, ulema kažu učenjaci da je pouka iz toga stvaranja nebesa i zemlje u etapama, u šest dana, u šest etapa, to da poduči gospodar roba svoga, da treba da se uči postepenosti. Da treba da shvati da stvari idu samo postepeno. Ne dešavaju, u islamu nema revolucije, u islamu postoji samo evolucije. I ako želiš neku promjenu na sebi, ako želiš promjenu na drugom, moraš biti, moraš imati prvu osobinu koju smo na početku spomenuli. Ustrajnost i moraš imati iskrenost. Ako to dvoje nemaš, onda nećeš moći postići nikakvu promjenu na sebi. Jer iskreno te tjera da uvijek ustraješ na svome putu. Pogledajte, danas imamo situacije da želimo da nekako brzinski ostvarimo neke naše rezultate. Ako, na primjer, želim da promijenim neku mahanu kod svoga brata, kod svoga baba, ja mu to odmah, el, kažem, u nadi da će, da će on već sutradan biti bolji. Ako želim da popravim svoj odnos prema gospodaru, odmah ja se kažem, nakon nekog lijepog predavanja, e danas nisam nikad čitao mushaf, sad idem svaki dan da čitam po jedan džuz. I onda izdrži jedan dan, izdrži drugi dan i treći dan već skroz ostavi, čak možda nešto ružno i kaže, zato što ga šeta na to natjera. Ovo treba, čemu treba da se učimo. Ako želiš da promijeniš stvari na sebi, uči se postepenosti. Nemoj nikada radiš stvari na brzinu i nemoj nikada radiš neke krupne korake. Nama treba pristup koji je sitni koraka, ali stalno naprijed, odnosno to je ustrajnost. To je ono što gospodar od nas traži. Ako ti želiš da počneš učiti redovno Kur'an, počni sa pola strance danas. Pa sedam dana uči pola stranci. Pa onda nakon sedam dana povećaj na jednu strancu. Pa nakon 15 dana povećaj na strancu i pu I stalno tako. Ali bitno je da si uvijek u procesu. Bitno je da uvijek koračaš naprijed. A nikako da radimo ono što, što nam se često dešava, da krenemo od jednom velikim korakom i nakon dva, tri zalogaja, odmah ostavimo to jelo. Ne treba tako da činimo. Dakle, i to je lahkoća vjeri. Malo pomalo, ali uvijek konstantno, konstantno ići naprijed. Pa čak i poslanici nisu mogli da rade neke stvari odjednom. Pogledajte primjer Musa a.s. Vi znate da je Musa a.s. jedan od odabranih poslanika Allah Đelšanuhu. I njemu su se velike stvari desile. I Allah mu je dao velike muđize. Međutim, kad su njemu te muđize dolazile, on nije bio, nije bio spreman da to odjednom podnese sve tako lahko. Nije mogao da ponese tako krupne stvari odjednom. I kada mu prvi put gospodar kaže baci svoj štab kako bi ga, kako bi ga gospodar svojom, svojim kudretom promijenio u, u zmiju, pretvorio u zmiju, kaže gospodar veliki aslak i baci svoj štab. فَلَمَّا رَآهَا تَحْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ kada vidi kada, kada Musa ugleda štab da kako se pretvorio, kako izgleda kao zmija neka, on se odmah prepao, kaže, ustuknuo je i nije se vratio. Nije se povratio, dakle pobjegao je sa tog mjesta događaja, da kažem. To je prva faza Musa i selam. Pogledajte, njegov da je bio ravan skoro nuli. Nije imao povjerenje u svoga gospodara. Sljedeći put, kada je imao situaciju da je došao na dvoboj sa Vazima, i kada su oni bacili svoje štapove koji su se varkom pretvorili, odnosno kojima se, za koji se pričinilo da su zmije, tada kaže gospodar da uđe se fi nefsi i Musa. Kaže, Musa je tada osjetio zemlju u svojoj duši. Dakle, malo se bio pobojao, malo, malo ga je upatio strah, ali nije ustuknuo. Nije, nije se povukao sa mjesta događaja. I treći korak, treća faza jeste kada je potpunju svoj tevekul Musa selam, i kad kaže, kada dolazi ona konjica Faraonova, kada su stigli skoro ove drugove Musaove, odnosno narod koji je Musa alaih selam izveo iz robstva, kažu oni, evo gotovo, sad će nas kaže stić, A šta sada Musa alaih selam kaže, Kale kella inne meje rabbi se jehdine. Neće nas, kaže, stići. Doista je sa mnom moj gospodar i on će nas uputiti. Pogledajte kako njegov tevekul kroz faze porastao na onaj najveći mogući. I to treba isto da nam bude jedna od poruka ovoga hadisa inne dine yusrun. Nemojte da se naprijeđemo s Nemojte da radimo stvari koje ne možemo podnijeti jer nije, nije cilj kvantitet. Nije, nije, cilj, nije cilj kvantitet, zaista nam je cilj kvalitet. Smisao namaza jeste da se ti sjećaš gospodara. Ima ljudi koji klanjaju tu Lema kaže, ima ljudi koji će klanjati po 60 godina, ali neće jedan namaz biti primljen. Da nas Allah toga sačuva. Rekao imam Šafija, volio bih da mi bude primljen, kada bi znao da mi jedan rekat, jedan rekat namaza primljen, ne bi postojao sretni čovjek od mene na svijetu. Pite ga, pa zašto je tako? O imame, kaže, zato što je gospoda rekao, innema je kabelullahu minel muttaqin. Allah doista prima od onih koji su njega svjesni. I to bi bio dokaz da je šafija spada, odnosno da on spada u tu kategoriju ti koji su Allaha svjesni. I dakle, na tome treba da radimo. Evo još jedna samo napomena. Vezana za ovaj hadis. Znate da u našim razgovorima, našim pričama često imamo neke teme od kojih doista nemamo koristi i koje samo, koje samo izazivaju jaz i razor među muslimanskim redovima. Ima neki, ne moramo navoditi primjere, ali ima neki stvari koje su u Koranu i spominju čak i na jednom mjestu a možda su nama najčešće u ustima. Možda najčešće te riječi izgovaramo. I to se danas dešava. A znate na kojem se, na koja, se, koja se riječ, odnosno koja se sintagma možda na najviše, na svakoj drugoj stranici u Koranu spominje. To je upravo riječ koju sam malo prije spomenuo. To je takvaluk i svi njeni izvedence. Takvaluk ili mutekije, odnosno bogobojaznost, Allaha, Đelšanuhu i svjesnost. I to treba da bude smisao našeg života. Da svaki dan budemo bliži Allahu Đelšanu, da izgrađujemo svoju svjesnost da nas gospodar vidi i da ćemo se njemu vratiti. To treba da bude, to treba da bude tvoja vodilja u životu. Ne neke sporedne stvari, jer doista je ova vjera lahka. Ako se bude zamarao, ako, ako se bude zanimao sa tim, da ti u tome srcu ne bude ništa veće i ništa draže i da ne budeš ništa volio više od Allaha Đelšanhu, znaj da će Allah Đelšanhu počastiti takvalkom. A Gospodar je rekao in nekreme nas je inda Allah je Naj, najbolji, najplemeniti ljudi kod Allah Đelšanuhu su oni koji su najviše njega svjesni. I to treba da bude naša vodilja. Samo biti svjestan gospodara, raditi na svome takvaluku kako bi bili od onih koji su gospodara svjesni, kako bi gospodar bio zadovoljan s nama na dan kad se sa njim sretnemo. Zatim, od značenja da je vjera lahka, da je vjera jednostavna, da vjera nije teška, jeste kada pozivate nekoga u islam, kada pozivamo nekoga u islam, koji je bio prvi moto poslanika, svi koji su dolazili i koji je Allah Đelšanu poslao da pozivaju u njegovu vjeru? Da li su oni pozivali u Allahu Đelšanu u kaznu ili su pozivali u Allahu Đelšanu u milost? Oni su pozivali u Allahu u milost. I kada, kada se opisuje naš poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, on je opisan kao milost svetom, jel tako? Kada se Nuh alaihi opisuje, Pogledajte, pogledajte ovoga istikameta i ove upornosti, i ove ustrajnosti i ove iskrenosti prije svega. On je dosljedan bio u svojoj zadaći do kraja. Kaže, ja sam svoj narod pozivao dan i noć. noć. stalno sam ih pozivao. Odazovite se gospodaru, litagfira lehum. Ja sam ih stalno pozivao kako u oprost, da bi im ti oprostio. Dakle, pozivao sam ih da im u milost tvoju. A oni su bili gluhi na to. I Nuh je znate, pozivao 1000 manje 50 godina, tako? 950 godina on ostao među narodom. To je, to je jako velik period. Znate šta kažu u Pesiri, koliko, je, koliko se ljudi odazvalo njegovom pozivu? To je jedno od mišljenja. Da je svake 12. godine neki neko primao islam, odnosno odazivao se Nuh alaih selam. Svake 12. godine jedna osoba bi pošla za Nuhom alaih selam. Pogledajte kolika tu treba ustrajnost i kolika tu treba odanost pozivu gospodara. I to znači da je za nekih 900 godina njegovog života, njegovog pozivanja u vjeru, otprilike 80 ljudi pošlo za njim i primilo, prihvatilo njegov poziv, njegovu poruku. To su, to su stvari s kojih trebamo da se učimo. Ako pozivamo nekoga u vjeru, prva stvar, ne treba da odustanemo i druga stvar, treba da ga pozivamo na način da u njemu vjeru pobudimo njegovom srcu. Tako da on voli Allah da on voli njegovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem i da on voli islam. Jer ako mi vjeru doživljamo kao tešku, ako mi vjeru doživljamo kao nešto što, je, što ti otežava tvoj život, kao nešto što ti, što ti predstavlja patnju, kao nešto što će ti donijeti muku u tvoj život, u tvoju porodcu, pa kako onda mi možemo da nekog drugog pozovemo u nešto što sami doživljavamo kao što je tegoba? Ako je za tebe vjera teška, onda moraš da znaš da nikad neće svojim pristupom nikoga pozvati u vjeru. Jer niko ne želi da ide u nešto što je teško, jel tako? Svako pristaje na ono što je lijepo, na ono što je lako. I mi treba da vjeru predstavljamo onima koji nisu, koji nisu od, od ovih koji, kao što, su, što je nas Allah počastio, da su na namazu, da su u džami, da uče Kur'an, da vole Allaha, da vole poslanika, alaih salatu Treba da ih pozivamo na način da u njihovim srcima budimo ljubav prema onome što mi zapravo živimo u našim životima. I to je ta jednostavnost vjere. Jer a onaj ko bude otežao otežao vjeru sebi i ko bude otežao vjeru drugima, neka zna da će Allah Đelšanu u njemu otežati njegov život. Jednostavnost Islama, jednostavnost naše vjere, lakoća vjere. Evo samo još jedan primjer. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najbliži će meni na svudnjem danu biti oni koji oni koji budu imali lijepo ponašanje, lijep ahlak. Pogledajte, ove, pogledajte ove konstrukcije kako je lijepa, kako zvuči jednostavno, jel tako? Sa lijepim ponašanjem možeš postići to da budeš blizu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na danu sudnjem. Samo sa lijepim ponašanjem. Pa za to nije jednostavnost i lahkoća naše lijepe vjeri. Međutim, mi nekad zaboravljamo istinske vrijednosti, zaboravljamo da je zapravo to lijepo ponašanje, navodio sam ga kao primjer, jedno od vodbiljaka ljubavi laže lešanovi i ljubavi stvorenja koji ovdje na zemlji žive. Nadat ću vam samo ovaj, ovaj detalj. Kaže jedan velikan, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je objedinio dvije osobine u svome srcu i zato ga je Allah Želšanovu najviše volio i zato su ga najviše voljeli ljudi. Kaže, objedinio je bogobojaznost u svome srcu, a bogobojaznost popravlja odnos između čovjeka i gospodara. I to je imao u svome srcu. I zato ga Allah Đošanu najviše volio. I objedinio je uz bogobojaznost imao i lijep ahlak i zato je bio omiljen i voljen među ljudima. Bogobojaznost i lijep ahlak. Kroz svo predavanje se provlači ovi termini neki. To lijepo ponašanje nije nešto što je teško. Svako od nas to može da postigne. Samo treba da to vas ima na umu i da konstantno se trudi da to kod sebe popravlja i primjenjuje. Vi znate da je u islamu pogledati ljepote i lahkoće Islama. Ako se nasmiješ svome bratu, to je kao da si izvadio iz žepa neki novac i kao da si dao sadaku. Bilo koje je dobro djelo ako učiniš, to je kao da si dao sadaku. Pa čak i onaj koji nema para, onaj koji nema metka, uvijek može davati sadaku. Kad god sretne svoga brata, i ako se nasmiješ, ti si dao sadaku. To je zaista ljepota Islama, to je ljepota i lahkoća i jednostavnost naše lepog dini Islama. I ključna poruka koju želim da ponesemo s ovoga večeras druženja jeste da jednostavnost Islama i ljepota Islama se ogleda u tome što gospodar želi da mi budemo sretni i na dunjalku i na ahiretu. Onaj ko shvati da je vjera tu samo da bi mu obezbijedila život nakon njegove smrti, on nije ispravno shvatio din Islam. To uvijek zapamtite. Islam je tu da ti u svakom trenutku tvoga života donese sreću i na dunjalku i na ahiretu. I tako treba da doživljavamo vjeru. Dakle, Allah je nas počastio, počastio što smo muslimani i pored svega toga ostvarujemo koristak ovog da na hiretu, a pored svega toga to nam donosi radost i zadovoljstvo i rahatluk na dunjalku na kojem živimo. Evo samo kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u jednom hadisu onaj kome dunjalog bude bio briga kome bude, ko, ko se bude zanimao ko bude žudio za dunjalkom Kaže, uvijek će imati neku tegobu u svojim prsima. Uvijek će mu biti nekako teško njegovim grudima. Osjećat će neku, neku potištenost. A od nafake će mu doći samo ono što je propisano. Svaki čovjek ima svoju nafaku. A onaj kojima hiret bude bio briga, Allah Đelšanu će mu otvoriti, raširiti njegova prsa, raširiti njegove grudi i dat će mu više nego što mu je propisano. Pogledajte ovo, dakle ako ti bude bila briga ahiret, imat ćeš više na dunjalku nego da te briga dunjalku. To je zaista ljepota, jednostavnost naše vjere Islama. Evo jedan primjer iz života, nedavno sam ga čuo. Pričam jedan čestit Efendija, jedan čestit imam i kaže imao sam neku dženazu u svome džematu. Jednom džematu je preselila njegova majka. Kaže, ja sam otišao kod njega u njegovu kuću nakon dženaze i kaže vidim ja da mu je teža financijska materijalna situacija lako se to može primijetiti, jel tako? Kad se nekom uđe u kuću. Oni su nije, baš bilo pripremljeno puno hrane jedo se kaže neki sok dopola je, dopola je flaša soka bila nasuta na stolu ja sam kaže ušao tu i sada men nakon što sam to sve vidio i sada men taj džematlja kroz suze u očima govori Efendija da ti platim bujrom, odnosno dajem mu kovjertu, ne moramo ništa ni govoriti, zna se kako to kod nas ide. Sada sa suzom očima on tako njem govori i daje mu tu kovjertu i kaže ovaj Efendija imam nakon što je vidio tu situaciju, a pošto je iskren insan, odmah je shvatio da ne treba da se naslađuje na muci drugog insana i on njem kaže reci me Allah jesi li, jesi li u najmu, jesi li iz najmu, jesi li posudio pare kaže kaže Fendija tako me Allah jesam kaže uzmi te pare i daj ih svoje djeci i taj čovjek normalno pošto je u teškoj situaciji to je prihvatio bez, bez puno negodovanja. nakon što je završila ta procedura oko ženazije, nakon tog sjela, taj čovjek inače se bavi neke levhe pravi, nešto piše, crta, uglavnom nešto ono, ovako usput, pa ako šta. I kaže, otišao sam kući, kaže, tako mi Allah, čini sam se vratio kući, neki su me nepoznati ljudi, nikad ih u životu nisam vidio, dočekali su me u mojoj kući i pita mi, kaže, koja ti najskuplja od svih ovih levih da ti kupimo? Pogledajte, kaže, ove situacije. Kad izašao sam iz kuće u kojoj je tuga vlada, iz kuće u kojoj su same suze bile, iz kuće u kojoj nema ništa, i za 5-10 minuta nakon što sam svojoj kući došao vidim ljude koje nikad u životu nisam vidio i oni me pitaju koja ti je to, Svi, se na njihovim e, licima, osmijeh je tu jer oni kaže odavno tražimo ovako nekoga ako prodaje lehe kako bi kupili, kako bi to ponijeli svojim kućama. Kaže prelazim iz tuge u radost odjednom i kaže i proda i, ka, i oni ga pitaju koja ti je najskuplja leha ovdje da prodam, da, da, da nam prodaš kaže on, evo, burum ta i ta, i kaže, za čas sam ja uspio da prodam tu levuhu koja je vrijedila oko 200 eura. Tu je otprilike, kaže, 8 do 10 puta više nego što sam ostavio onom čovjeku tamo kojem je majka preselila. Kaže, tu sam se uvjerio da gospodar zaista nadoknađuje i više nego što zaslužujemo. I kad tako čujem te neke primjere iz života koji se dešavaju tu, u našem društvu, u našoj zajednici, zaista ne mogu da ne zahvalim gospodaru što nas je prije svega počastio da pomažemo ovima kojima je pomoć potrebna. Ja sam vam pričao, Hafiz vam je pričao, zaista svaki put su ovdje bude velika, velika gužva petkom kada trebamo prenijeti ove namirnice, bude velika gužva ispred tabačkog, traže, zaista ljudi su u teškoj situaciji. Za njih je jedno ulje veće od same kuće. Pogledajte u kakvim uvjetima ljudi žive. A mi često zaboravimo samo što imamo vodu, kakva je to blagodat. Svaki dan možda smo puni stomaka, a zaboravim da se zahvalim Allah Đelšanhu na tome. Trebamo se tih stvari uvijek sjećati. Trebamo imati na umu da nas je gospodar počastio, da nam je najveća blagoda to što nam je Allah gospodar. Što nas pored svi naše manjkavosti i badetima, on održava na životu i daje nam na faku. Još jednu hoću poruku za kraj da vam poručim. E, pošto kroz cijelo predavanje radi se da je doista ova naša vjera laka, doista je naša vjera jednostavna i nemojte, tako vam Allah, nemojte težavati vjeru. Ako ima neko, neko da vas nešto pita, uvijek, a vi ne znate odgovor na to pitanje, uvijek proslijedite, ima ljudi koji znaju. Hvala Allah, u našem društvu ima ljudi koji znaju. Uvijek možete to pitanje proslijediti nekom ko zna. Obratite se nekom autoritetu. Nemojte nikad davati neke svoja sobstvena mišljenja, iznositi svoje rješenja i možda na taj način otežati. Znate da je uvijek poruka naših ovih druženja bila onaj hadis kojem se kaže oni su ga ubili, Allah njih ubio, tako. Iako je bila riječ o širijaskom propisu. Dakle, vjera je, vjeru shvatajte kao, kao dar od Allaha Đelšanhu. Kao nešto što mi nismo zaslužili. Kao nešto čime smo mi počašćeni. Kao nešto za što se ne možemo dušta Allaha Đelšanhu osim da mu budemo pokorni, da mu budemo u ibadetu, da stojimo pred njim onako kako, je on, kako on od nas zahtjeva. Ako želite da znate koja je to stvar koju treba da činimo u svom životu, koje to stvari treba da činimo kako bi tu našu vjeru živjeli na jedan lagan način. Evo, ovo sam čuo nedavno, stvarno mi se svidjelo, mislim da čak može da bude i životni moto jedan. Kaže, nemoj nikad u životu činiti stvari ispred kojih ne možeš reći bismillah. Svaka stvar koju činiš, ako ispred nje ne možeš reći bismillah, nemoj da je činiš. I vi znate da takvih stvari ima kod nas, jel tako? Ima, ima i podosta. I evo, neko bude neka poruka. Kad god nešto kreneš da učiniš, i u, tvom se srcu javi neka sumnja da li to treba da učiniš, samo se zapita da li prije toga djela možeš da kažeš Bismillah ovo oči da učinim u ima Allaha, Allah će ti odmah otvoriti puteve i odmah će znati da li da to učiniš ili da to ne učiniš. ja molim gospodara da ove stvari razumijemo. Obavještenje sljedeće sedmica Koboda je halka fika prije, 20 minuta prije akšama, pa ćemo opet onda poslije akšama Koboda halku hadisa, da proćemo do أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك Gospodar naš počasti nas, nemoj nas kazniti. Gospodar naš oprosti na grijeha, nemoj nas ponijesti. Gospodar naš uvedi nas u džennet i svakom djelu, svakom djelu koji nas približava džennet. Gospodar naš udalji nas od džehennema i svakog djela koji približava džehennem. Gospodar naš počasti nas da se sjećamo u svakom trenutku da te tebi budemo odani u svakom trenutku. Gospodar naš počasti da u našim srcima izgara ljubav prema te, prema tome Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, prema ummetu. umetu. Gospodaru naš, učini umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da bude obskreni na svakom mjestu, učini da bude zaštićen na svakom mjestu, učini da bude spašen od svih onih koji žele da mu nanesu zlo. Gospodar naš, oprosti na grijehe, uvedi nas u džennet i budi zadovoljan na dan kad se sretnemo s tobom. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi alamin. al